أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا قال الله جل شانه stvoritelju svjetova إنك صلاة السلام لنشك بصنيك محمد صلى الله Muhammeda sallallahu ta'ala Znači nastavljamo naše predavanja vezana za, za sunnet ili za temu sunnet. Samo da se podsjetimo, prošli put smo govorili znači o uzrocima koji su doveli do izmišljanja hadisa ili koji su doveli do nastanka lažnih apokritnih hadisa koji su uh, jeli, pripisivani poslaniku ih salatu wasalam, a on sa njima nema jeli, ništa. Nećemo, ovaj, zbog vremena nećemo to ponavljati, jeli, Nastavit ćemo danas opet o sunnetu, odnosno o slijeđenju poslanika ali selam u vjerovanju, postupcima, riječima i u drugim stvarima. Znači kada govorimo o slijeđenju poslanika ali se selam, ali se slijedi u vjerovanju, to je pod jedan u vjerovanju, u riječima, u postupcima i djelima i u ostavljanju ili izbjegavanju onoga što je vjerom zabranjeno. Znači u tim stvarima se slijedi poslanik kada je slatos. Kada je u pitanju vjerovanje, kada je u pitanju ovo pod jedan vjerovanje, posljeđenjem poslanika ali salatu u vjerovanju, misli se jeli, da vjerujemo u Allaha, u sudnji dan i u sve druge temelje akide, onako kako je vjerovao poslanik Ali A to nam je prenešeno, jeli, opet preko sunneta, odnosno njegova praksa u vjerovanju nam je također prenešena. Znamo kako je poslanik Ali Islatos nam vjerovao Allaha, znamo kako je vjerovao znači u Allahova svojstva, u Allahovu moć, u Allahova djela, postupke. Znamo kako je vjerovao u sudnji dan i u svemu tome nas obavijestio opet u hadisima koji su, koji su do nas došli, koji su do nas ovaj, preneseni. Znači, ako suprotno vjerujemo poslaniku, ali salatu wasalam, vjerujemo suprotno od onoga kako on vjerovao, tada ne slijedimo poslanika, ali salatu wasalam u, znači nesljeđenje poslanika u vjerovanju može dovesti čak i do ovaj, napuštanja vjere. Jer ako u nekim temeljima akide vjerujemo suprotno onome čemu poslanika vjerovao poslanik to se nam, onda možemo iz vjere izići. Recimo da vjerujemo da neka stvorenja imaju e, e, ili posjeduju neke božanske osobine. Recimo, pošto, pošto ima to, to je rašireno, o tome nećemo govoriti sada ali rašireno u islamskom svijetu da mnogi neuki svijet, <clears throat> kod nas ovdje manje, ima i kod nas toga, ali u mnogim zemljama, drugim islamskim zemljama, je neuki svijet obilazi i posjećuje kaburove, priziva mrtve, priziva meleke i tako dalje i traži od njih ono što se samo od Allaha smije tražiti. Recimo da, da mu izliječi ovaj, njegovog bližnjeg, da mu otkloni neku tegobu, da mu ukloni neku nevolju, tako dalje. To se samo od Allaha traži. Znači, ako smo u tome, ako u tome ne slijedimo poslanika ili salatu wasalam, onda možemo čak otići u širk, izići iz vjeri. Drugo o čemu slijedimo poslanika ili salatu wasalam su riječi, njegove riječi. Kako slijediti poslanika u riječima? Jer znači govorite ono što je on govorio, djelomično znači. Znači, ako se radi o dovama, o dovama e, učiti dove koje je poslanika ili salatu wasalam učio u različitim prilikama. To je slijeđenje u riječima i također kada je u pitanju slijeđenje u riječima ili ili slijeđenje poslanikovih riječi, slijedimo ili činimo ono na što upućuju njegove riječi. Prvo znači e, direktno izgovaramo ili govorimo ono što je on govorio, to su dove, a drugo je da činimo ono na što upućuju njegove riječi. Kao recimo hadis kojem poslanik ali salatu kaže kaže klanjate kako ste mene vidjeli da klanjam. Jer kako mene vidite da klanjam. Znači mi slijedimo ove njegove riječi i klanjamo kako smo vidjeli poslanika ali salatu odnosno kako je nama prenešeno da je on klanjao. Također u dijelima, slijedjenje poslanika ali salatu u dijelima ili postupcima da činimo ono što je i on činio. Da činimo ono što je i on činio, kao što je obavljanje pet vakat, pet vakat namaza, post, na način i u formi u kojoj je to on činio. Znači na način i u formi u kojoj je to on činio. Recimo da klanjamo akšam kako on klanjao akšam. Tri farza i dva sunneta. Ne možemo klanjati obratno. Dva farza i tri sunneta. Znači ako ne slijedimo i ovim detaljima poslanika ali salatu nam znači činimo grešku. Također, post. Slijedimo poslanika, ali u njegovom postupku, u njegovom činu posta. On je postio, či mjesec Ramazan, od zore pa do, pa zalaska sunca i suzdržavao se od određenih stvari, jer suzdržavao se ili ostavljao određene stvari. Također slijedjenje poslanika alejhi salatu biva i u ostavljanju izbjegavanju onoga što je on ostavljao, izbjegavao. Kao što je, na primjer, neklanjanje e, u vremenu kada sunce izlazi i kada zalazi. Znači, poslanika alaih samo u to vrijeme nije klanjao. I mi trebamo tome slijediti poslanika alaih u ostavljanju onoga što je on ostavljao. Ako poslanika alaih salatu ne slijedimo ovo je bitno da znate, ako, je poslani, ako poslanika ne sam ne slijedimo u onome što je on činio, a spada u vađib, u obavezu, tada imamo grijeh. Tada nam se piše grijeh. Znači ako poslanika slatu sam ne slijedimo u onome što je on činio, a smatra se vađibom ili obavezom, pet dnevnih namaza, post, zakat i ostali temelj vjeri. Isto tako, ako poslanika, alaihi salatu wasalam, ne slijedimo u činjenju onoga što je on, što on nije činio, pardon, zbog toga što je zabranjeno, također činimo grijeh. Znači ako poslanika to salatu ne slijedimo u ostavljanju onoga što nije činio zbog toga što je, što je grijeh haram, imamo znači grijeh. Jel vam jasan ovaj, ovaj zadnji? Znači, ako poslanika, ali salatu selam ne slijedimo, odnosno ne činimo ono što je on činio zbog toga što je vađiv, imamo grije, kao što je namaza. Isto tako, ako poslanika, ali salatu selam ne slijedimo u ostavljanju onoga što je on ostavljao zbog toga što je haram, što je zabranjeno, imamo grije. poslanikovi postupci, znači ovdje je jedan naslov, poslanikovi postupci koji su e, vezani za određeno mjesto i određeno vrijeme. Poslanikovi postupci koji su vezani za određeno mjesto i određeno vrijeme. Poslanikovi postupci se vežu za određeno mjesto i za određeno vrijeme, <clears throat> samo ako za to postoji dokaz iz Korana ili Sunneta. Znači, poslanikove postupke možemo dovoditi u usku vezu sa određenim mjestom ili sa, sa određenim vremenom, samo ako za to postoje dokazi iz Korana i Sunneta. Uzet ćemo primjer, recimo, hađa, koji se obavlja na određenom mjestu i određeno vrijeme. Zato postoje dokazi. Znači, obavezni smo da hađ obavljamo u određeno vrijeme i na određeno mjesto. Znači, hađ se obavlja, e, recimo, u Meki i na određenim mjestima oko Meki, na Refatu, Muzdelif i Mini. I obavlja se u određenom vremenu, a to je mjesec, to je mjesec koji? Zulhidže. To je mjesec Zulhidže. Znači, ne može se hađ obaviti u bilo koje, u bilo koje vrijeme, u bilo kojem mjesecu. Kao što je jel, jedan za vrijeme rata ili poslije rata, neposredno poslije rata, pošto su mnogi odlazili ovo je, li džaba nahač, Pa su ovi iz Saudijskog komiteta ponudili jednog od naših oficira, ali da ode nahađ, međutim on je bio zauzet, pa kaže, ja, ja sad ne mogu, ako može ova ljetos, ja sam slobodan. Znači to su ovaj, naši jeli, aferimi, naše aferimi nepoznavanje vjeri. Te osnovne stvari se moraju poznati. Ali znači ako određeni postupak, određeni postupak poslanikov je vezan za određeno mjesto i vrijeme, znači on mora biti potkrijepljen dokaz. Mora, mora biti dokaz da se taj postupak čini znači u to vrijeme na to mjesto. Međutim, postupci koje je poslanik alaih salatu wasalam činio E, znači spontano ili slučajno na određeno mjesto i u određeno vrijeme nemaju isti propis kao ovi postupci za koje postoji dokaz. Znači postupci koje poslanik Ali Islam slučajno i spontano čini na određenom mjestu i određeno vrijeme, znači na njih se odnosi ovaj propis. Na primjer, da je recimo Psanika Ali sam klanjao na nekom mjestu, prolazeći pored tog mjesta na svojem putovanju, klanjao je tu podne. E, da li smo sad mi duž, dužni, u stvari e, muslimani koji žive na tim područjima, da kad god prođu pored tog mjesta da tu klanjaju podne, ili da maksu zidu na ta mjesta da klanjaju podne tu, nismo dužni, niti smijemo. Vidjet ćemo što kaže kažu islamski o tome. Znači, to ne spada u slijedjenje poslanika ili slatosa. To ne spada, znači, u slijedjenje poslanika ili slatosa. Jer poslanik ali slatosa nije maksuz odredio to mjesto i to vrijeme da klanja tu ili da čini neki badet. Navišemo primjer za vrijeme e, Omera ibn Hataba, kaže jedne prilike, kad su bili na jednom putovanju, vidio je kako se ljudi gužvaju oko jednog mjesta, pa je upitao o čemu se radi, rekli su mu da je na tom mjestu, znači poslanik Ali Islata sam jedne prilike dok je bio na putovanju klanjao, pa su ashabi svi gužvali se da svi klanjaju na tom mjestu. Znači iz te puste želje, jeli ovaj, da slijedi poslanika Ali Islata nam stop. I vidi šta im je Omer rekao. Omer koji je bio poznat po svojoj onaj, e, žestini, e, po svojoj strogoći, u slijedjenju poslanika Ali Islata rekao im je, Sledbenici knjige su propali zbog toga što su slijedili tragove svojih poslanika i na njima pravili crkve i sinagoge. Misli se na židove kršćane. Oni su slijedili, znači, sledbenici knjige su propali zbog toga što su slijedili tragove svojih poslanika, gdje je boravio, gdje je prolazio, gdje se odmarao, jeli? I na njima pravili crkve i sinagoge. Kaže, onaj koga zatekne namaz na mjestu u riječi Omera, onaj koga zatekne namaz na mjestu gdje je klanjao poslanika ali salatu neka klanja ili neka prođe. Znači nije bitno, nije naređeno niti je propisano da se tu klanja. Jer poslanik Ali Salatu nije maksimalno odredio ni to mjesto nije da se tu klanja. Zamislite, ako je ovako sa poslanikom Ali šta je onda sa e, običnim ljudima, recimo, po navnim znacima, dobrim ljudima koji su recimo negdje klanjali, negdje boravili i svijet, recimo, obilazi ta mjesta i maksimum zidi da tu klanja i tako dalje. Ako je ako je slučaj ovakav sa poslanikom, ali slatu sam, gdje mi ome rekao, ne, nemojte to raditi. Nemojte, zato što vas to može odvesti daleko, jel? može vas odvesti čak do širka. Šta je onda sa običnim svijetom, jel? A kod nas opet kaže, ima dosta slučajeva i primjera gdje kaže ovdje bio neki šehid, pa tu treba otići ući dovu, na tom mjestu ili klanja tu i tako dalje. Sve su to znači, e, praznovjere, sujevjere koje nemaju temeljenja u, islamu i koji se treba čuvati jer mogu, mogu odvesti ovaj, mogu dovesti do negativnih pojava. E, drugi podnaslov poslanikovi postupci s obzirom na jeli, propis slijeđenja poslanikovi postupci s obzirom na propis sleđenja. Poslanikove postupke, ali i salatu njegove postupke, možemo podijeliti na nekoliko vrsta. I ovo je veoma bitno da znamo šta smo dužni slijediti, šta nismo, zašto ćemo imati nagradu, zašto nećemo. Znači, poslanikove postupke možemo podijeliti na nekoliko vrsta kategorija. Prvo, pod jedan su njegovi prirodni i uobičajeni postupci. Prirodni i uobičajeni postupci koje čini svaki čovjek. Kao što je recimo stajanje, sjedenje, pijenje, vode, soka, spavanje i tome slično jer poslanik Ali Sam i stajao, i hodao, i spavao, i pio. E sad, da li trebam poslanika Ali Islatu Sam svom tome slijediti? Ako se bilježi u nekom hadisu da je poslanik Ali Islatu recimo, sjedio nakon podne namaza, recimo primjer, da li mi trebamo sjediti nakon podne namaza? Ili ako je spavao prije podne, da li mi trebamo spavati prije podne? kajlulu. Ove postupke možemo također podijeliti na dvije vrste. Znači ove njegove prirodne i uobičajene postupke možemo podijeliti na dvije vrste. Pod A možete staviti, jel? Znači ove prirodne i uobičajene postupke. Pod A znači vrsta za koju postoji tekst. Vrsta za koju postoji tekst ili hadis. Jel? Da je taj postupak obavezan ili preporučen. Znači vrsta ovih postupaka za koji postoji dokaz ili hadis da je taj postupak obavezan ili preporučen. Kao na primjer, jedenje desnom rukom, je to obavezno ili preporučeno? Jedini desnom rukom je preporučeno, odnosno mendub, znači ni vađu. Jedinje desnom rukom je preporučeno mendub, što znači ako to činimo imamo sevap, a ako, ako ne činimo nemamo grije, nego je pokuđeno. Razumijete sam? I ne razumijete. Mendub je ono što je preporučeno. Znači što je psanik Ali sam običavao raditi, to je preporučeno. Ako to činimo, imamo, imamo sevap. A ako ne činimo, nemamo grije. Samo je to pokućeno ili mekruh. Jer nasuprot menduba je mekruh. Razumijete? Mendub na jednoj strani, na drugoj strani mekruh. Ako činimo mendub, imamo sevap. Ako ne činimo mendub, imamo, pa činimo ovaj, mekruh. A za mekruh e, se ne dobiva grije. Nema grijeha za mekruh. Ili recimo primjer e, pijenje sjedeći na tri daha. I to je preporučeno. Nije obaveza. Kada pijemo vodu i su, lijepo je preporučeno da, da sjednemo i da pijemo na tri dana, da ne pijemo odjedno. I to je preporučeno. Isto tako spavanje na desnoj strani. To je bila praksa poslanika ili i Njegovi postupci običajni. Znači zato postoji, za ove primjere postoji tekst hadis, da su preporučeni, da su mendu I da imamo zato sevab ako, ako tako radimo i korist, svakako korist imamo zdravstvenu. Jer sve ove stvari, jeli, <clears throat> jedini desnom rukom, pijenje sjedeći na tri daha, spavanje desnoj strani, su od koristi za čovjeka, za njegovo zdravlje. To je medicina dokazala. B. Znači, pod jedan, pod B. Vrsta za koju ne postoji nikakav tekst. Vrsta postupaka, znači, za koje ne postoji nikakav tekst da su obavezni ili preporučeni. Da su obavezni ili preporučeni. Da li je dozvoljeno činiti ove postupke? Znači što je psanik Ali to nam činio, a nema nigdje hadis da je to preporučeno ili mendu ili vađu. Da li je dozvoljeno? Dozvoljeno je činiti, međutim postavlja se pitanje da li onaj ko to čini s namjerom da slijedi poslanika ili slatu da li ima sevap ili nema? Da li ima sevap ili nema? I da li je to? I da li ti postupci ulaze u slijedženje poslanika ili slatu Da li ulaze u slijedženje poslanika ili slatu e, Prvo je tačno ispravno da onaj ko radi ono što je poslanik ali islam radio, pa makar, makar to znači ne bilo preporučeno određenim hadisom, da ima nagradu zbog svoje namjeri, dobre namjeri. na primjer, jel? Znači, neki smatraju da se i ovi postupci, da su i ovi postupci preporučeni. Ono za što ne postoji dokaza da je preporučeno. Jer kaže Ibn Omer je radio sve što je vidio da poslanika ili slatu sam radi. Sve. Neki kažu, uzna svičanje, da je ovo bilo pretjerivanje od ashaba u sljeđenju poslanika ili Pa kada bi išli recimo ovaj, nekim putem i naišli ispod drveta ispod kojeg je prolazio salatu wasalam i sagnuo se i oni bi se saginjali i sjedli tu, odmarali se sve onaj u stopu slijedu salatu wasalam. Vidim da neki to smatraju da je, ovaj, da je dozvoljeno, da će imati za to nagradu, neki smatraju to pokuđenim jer kaže može odvesti predaleko, može odvesti predaleko. Većina shaba, ovo je bitno, većina shaba je na stanovištu da ovi postupci ne ulaze u slijedjenje poslanika ali i Recimo uzet ću primjer da poslanik ali se nam nije volio meso jedne životinje. To je posebna životinja koja, koja, koja, koja nema novi našim prostorima, zove se bab, neki, ovaj, neki kažu da je slična gušter, kao jedan veliki gušter, jel? To je bilo dozvoljeno, to su ashabi, jel? Međutim, poslanik Ali to to nije volio. A sad, znači, nije obavezno da se on slijedi u tome. Dozvoljavao je to ashabima, on to nije volio. Znači, njegov njegova lična stvar. ovoj vrsti, ovoj prvoj vrsti, to jest prirodnim i običajnim postupcima, se mogu pridodati i postupci poslanika, rej salatu koji su bili u skladu sa običajima tog vremena. Njegovi postupci koji su, znači, bili dio običaja tog vremena i tog naroda. Recimo, primjer uzet ćemo e, nošenje turbana, nošenje turbana, nošenje džubeta, puštanje duge kose. Sve su to bile, bile običaji tog naroda i tog vremena. I naravno, običaje se mijenjaju. Ako su u skladu sa šerijetom, sa granicama šerijeta, oni se mogu mijenjati. Jer nekada stotinama godina bude običaj u jednom narodu, pa onda iščezni. Ili dođu drugi običaj. I kod nas je bio običaj da se nose turbani, poslije fesovi, a poslije ništa, jel? Daleko se otišlo. Znači to, ovo ne znači da je, da ne treba nositi kap. Nošenje kapi je pohvalno, je pohvalno, mustehab. Znači vidimo da su kroz generacije musmani nosili ili turbane ili nekakve kape ili, ili fesove i slično tome. Međutim, vremenom, jeli, pod određenim okolnostima, utjecajem, jeli, ti se običaj mijenjaju. Postavlja se pitanje, li ovdje obaveza nositi turban ili kapu, ili imamo li grije, ako to ne činimo i tako dalje. Znači nije obaveza niti imamo grije. Niti imamo grije. Imamo također postupke koji su svojstveni samo poslaniku sallallahu i to je po dva, ja. Po dva postupci koji su svojstveni samo njemu. Samo poslaniku alejhi sallatu sallam. postupci koji su svojstveni sam poslaniku alaih salatu wasalam. Znači koje ne može niko činiti do Pa imamo pod A. Muba ili ono što je dozvoljeno. Šta je poslaniku dozvoljeno, što nama nije. Muba ono što je dozvoljeno. A to je da se čovjek oženi stvari poslaniku ali salatu je dozvoljeno da se oženi sa više od četiri žene istovremeno ili da bude oženjen sa više od četiri žene istovremeno. To je bilo samo njemu dozvoljeno striktno, a muslimanu, jeli, drugim muslimanima je dozvoljeno da istovremeno imaju četiri žene. Također, brak bez mehra, bez vjenčanog, bez vjenčanog dara, bez vjenčanog dara, to je dozvoljeno bilo poslaniku, ali i salatu wasalam, a vjenčani dari uvjet za valjanost braka nam, ostali muslimanima. Brak sa ženom koja mu se sama pokloni. Jer poslaniku, ali i salatu wasalam, bilo e, dozvoljeno da oženi ženu, jeli, koja mu dođe i kaže se poklanjam se kao žena, da budem tvoja žena. Njemu je dozvoljeno bilo da je prihvati kao ženu. Dok nama jeli, moramo tražiti suglasnost staratelja, po ispravnijem mišljenju. Znači, ove su stvari bile dozvoljene sam poslanika ali slatve Dalje, šta je bilo njemu naređeno ili vađi, a što nama nije? Noćni namaz. Noćni namaz je poslanika ali slatve slan bio naređen, mora ga obavljati, ili kijamu lejl ili salatu teheđud, a nama je šta? Nama je zabranjeno. Jel? Nama je zabranjen jer ga nikad ne klanjamo. Jel? Dobro. Po tri. Ono što je poslanika, ali to sam bilo haram. Samo njemu, a nama dozvoljeno. Po tri ono što je poslaniku samo bilo haram, a nama dozvoljeno. Je uzimati sadaku. Uzeti sadaku. Njemu je bilo zabranjeno sadaka. Od bilo koga. I jesti ono što ima neugodan i neprijatan miris. Kao što je bijeli, crveni luk i tome i slično to je bilo poslaniku, ali to sam zabranjeno, da jede i sve što ima neugodan miris. Jer on je ipak bio, jeli, najodobranije lavo stvorenje, Boži poslanik, i morao biti savršen potpuno. Nama je dozvoljeno da jedemo luk, i bijeli, i crveni, i crni, jeli, međutim, jes, kad hoćemo u džamiju, onda nije preporučeno. Nije preporučeno. I ko ima slab želudac, nije preporučeno da jede luk crveni, ljut. I po tri, znači završili smo s ovim po dva A, B, imali smo pod jedan A, B. Pa smo po dva imali jedan, dva, tri, A, B, Pa sad po tri. Po tri postupci koji su vjerom naređeni. Postupci koji su vjerom naređeni to, tu spadaju svi i ostali postupci. Namaz, post, zekat, hač, ostavljanje harama i tako dalje. I te postupke isto možemo podijeliti na postupke koji su vađi, mendub i mustehab. Znači te postupke koji su vjerom utemeljeni možemo podijeliti na postupke koji su vađi, bile obaveza, a tu spada je namaz, po hađ, postupci koji su mendu bili preporučeni, postupci koji su mendu bili preporučeni, a koji su vezani jel, utemeljeni u vjeri, kao što je, znate primjer neki, kao što je, kao što je klanjanje svih ovih suneta, dnevnih suneta, sabarska dva, povodnevska, to je mendu, ili potvrđeni sunet poslanika ali i Što znači ako to ne klanjamo, nemamo grijeha. Ako ih klanjamo, imamo seva. Obaveza ili farz koji je propisan e, su samo farzovi. Farzovi namaza. Dva sabahska, četiri podnevska, četiri kindijska, tri akšanska i četiri jacijska s tim da kada su pitani suneti, naravno, pošto su mendubi potvrđeni suneti, i to, to je bila stalna praksa psanika ali islata Osnovna, Posebno ovi sunneti ne treba ih izostavljati, ne treba prema njima biti nemarni. Isto tako... Imamo recimo postupke koji su mu steha pohvalni. Pohvalni. Znamo, neki spominjali smo danas Postupci koji su pohvalni, mustehab. To je mendu. Mustehab. Mustehab, preporučivo, pohvalno. Pranje zubim i svakom pri abdestu. Preporučivo, pohvalno. Šta još imamo? Korištenje mirisa, jest. Za žene je to zabranjeno. Da, da ne okreću, da se za njima ne okreću muškarci. Šta još ima? Od mustehaba. Kad smo ovdje kod suneta ovi, dnevni, spomenut ću, jeli, jednu zanimljivost, ovi što se nazivaju sedminicima suneta, često ovaj, ne klanjuju sunete. Pa kažu, mi smo ehlu sunne, kaže, zbog toga što ostavljamo sunete mi smo sedmini sunet od što ostavljamo sunet. Znači treba, ovaj, ovi stariji su nama onaj primjer u tome, koji ovaj, zbog toga što su naučili tako, oni ne ostavi nijedan sunet, nijedan sunet, Jer ovaj dnevnik koji sklanja sa dnevnim mazima i to je pohvalno. Međutim, treba znati razliku između farza i suneta, jer mnogi ljudi ne znaju, pa misle da je sve obaveza. Sve obaveza. Uvijek navodim taj primjer. Recimo, jacija je 13 sekata. I dođe čovjek umoran na večer ili mladić, kad se ono broji 13, ko će to sve klanjati, aj pa ne mora ja danas ni klanjati. I on ništa ne klanja. Umjesto da klanja četiri farza, ne može više, ako ne može, klanja jedan vitr koji je koji je ovaj, isto spada u potvrđene sunnete, a po hanefijskom ezebu u Jer u hanefijskom ezebu postoji razlike među farza i vađba. Farz je stroga dužnost, a vađbe je malo manje ovaj, stroga dužnost. pošto nemate pitanja, s ovim završili. I molim uzvišnog Allah subhanahu wa da nas pouči našu vjeri i da nas učini sredbenika sunneta. Znači imamo puno pitanja, pa nemojte više pisati, pošto možda nećemo sad stići odgovor. Još, još nam je nešto ostalo, ali eto zbog vremena... Samo malo, braćo. Aha, znači na izlaz ćete dobiti ove, onaj, otkucano što se, e, za prva dva časa iz sunneta. Sve će isto dobiti. Ovaj, Kad dođe Pošto nema vremena, onda drugi put odgovaramo na pitanje. Selam ali. Neću da odgovorim na pitanje. Hoćete sačka da odgovorim na pitanje? Ima do akšama još oko 10 minuta. Ko hoće znači, ovo za ševal, mjesec ševal, on je imao prvo pitanje. Ono, poslije bilježi jednu adizu, da je psanik Ali sam Islam ženiju u ševalu, da je to Aisha prenosi i da je postavlja pitanja da li je sunet da se čovjek ženi u ševalu. Na osnovu, jeli, ovog hadisa može se zaključiti da je to poslanikov, znači, eh, postupak kojeg on nije posebno nanijetio da čini u ševalu. Ženio se u ševalu. Znači, to ne znači da je nama preporučeno ili sumne da se ženimo u mjesec ševalu. Znači, ovo su njegovi postupci, običajni prirodni postupci. Slučajno se ova, desilo da se ženi u ševalu. Onaj, prvo pitanje koje smo dobili na papiru je bilo u vezi onaj, u vezi turbeta, to, pitanje, pitanje inšala ćemo ostaviti za časak ide. A onaj, pošto nemamo puno vremena, evo sad sa ovim pitanjima za današnji čas. E, pitanje šta je sa čovjekom kome je poslanik sam rekao da jede desnom rukom. I ponovio mu to tri puta, on ga nije poslušao. I rekao mu, da Bog da se sušla ili tako nešto slično, kad Allah mu je uslišao dobu. Sad ispadne da je jedenje desnom rukom obavezno. Ja kažem nije opet. Znate zašto je poslanik Ali se uputio putio dovu da mu se jeli ovaj, da mu se ruka osuši zbog toga što je zbog njegove oholosti zbog njegove oholosti jer poslanik Ali Slatu preporučuje nešto a on to odbija, kaže ne mogu. Opet mu tri puta kaže ne mogu jest, a može, nego neće iz oholosti. A poslanik Ali Islat Veslam je baviješten stanjima, pa kaže da Bog da nikad ne mogu. u tom smislu Da Bog da ne mogu. I poslije mu se desilo da mu uko su ušla. Znam ste poslanik Ali Islat Veslam mu nešto preporučuje, a on iz oholosti neće da to čini. Od tog razloga, ne neko što ne može ili što zaboravi ili to, to je drugo. I ovo nije dokaz da je jedin desno rukom obavezan. Da li je dozvoljeno klanjati na mjestu gdje se nalaze slike ljudi koji nisu a koje nisu postavljene ispred, znači nisu okrenute prema kibli. Sam slučajno kažu da je zabranjeno klanjati u prostorima u kojima se nalaze figure i slike. Da je zabranjeno klanjati. Međutim, namaz je ispravan. Namaz je ispravan. Da kažu ovaj, da u te prostorije ne ulaze meleki. Ne ulaze meleki. Namaz je ispravan u tim prostorima ako su slike ljudi, živi bića ali je zabranjeno to jest čovjek čini prijestup na taj način. Dobro, to nije opasno. Bila sam u Sarajevu i posjetila mezar Ali, ali nisam išla na putovanje sa namjerom da mu posjeti mezar. Taj put u Sarajevu je bio izlet gdje sam učinila grešku znači ne smije se s posebnom namjerom ići da se posjeti ovaj, nečiji kabur, ovaj, ako se učini usput, ovaj, ne smeta. Ne smeta, čak i za žene, čak i za žene, jer u početku bila zabrana, pa je poslije došla poslanikova dozvola da žene mogu posjetiti mezar, znači pod uvjetom bez naricanja, plakanja, navidanja i drugog što je svojstveno većinom ženama. rekli smo da li se mora sjedeći piti jesti, da je to, da je to ovaj mendub, da je preporučeno. Znači imamo ovaj i sevap i, korist. Imamo i sevap i korist. Ako jedemo i pijemo sjedeći. Puštanje brade za muškarce šta je? <clears throat> Po nekima je sunet, po nekima je vađi obaveza. <clears throat> Po nekima je sunet, stvar mendu, a po nekima je ovaj, vađi obaveza. Ovo da li je dozvoljeno klanjati tehijetul mesđid između... Što tiče uh, tehijetul mesđida, neki islamski učenjaci izuzmeju tehijetul mesđid i kažu da se on može klanjati u svako vrijeme jer je to namaz sa posebnim povodom. Pa čak i ako izlazi sunce i ako zalazi. Ali bolje izbjegavati. Bolje izbjegavati. Sačekajte ako dođeš vrijeme u džamiju, zalazi sunce, sačekaj dok zađe, pa klanjaj poslije. Time bi završili, a ostala